spera in Deo, quoniam arauc confitebor ili, salutare vultus mei, et deus meus. Spera in Deo, quoniam arauc confitebor ili, salutare vultus mei, et Deus meus.